Pružena ruka. Povodom emisije Pružena ruka za internet radio Srijem razgovarala sam sa gospođom Darijom Rimac, predsjednicom udruge invalida rada e, u Osijeku. Razgovarala sam i sa korisnicom e, udruge koja također ima i svojih aktivnosti u udruzi, gospođom Zvijezdanom Šagodić. E, dobar dan, gospođo Rimac. Dobar dan. E, recite mi prvo nešto o vašoj udruzi, koji su zapravo zadaci vaše udruge? Pa, zadaci naše udruge su um, e, pomagati invalidima, članovima naše udruge, evo tako popodnevna druženja naših i prije podnevna druženja naših članova, ponekad idemo na izlete, ali u, u naj, najviše pomaganje jedni drugima invalidima. Imamo invalida koji su kod kuće, koji ne mogu dolaziti, pa njima kući idemo i financijski koliko možemo pomognemo uh, materijalno i ovaj, nosimo, ih, nosimo im ovaj, uh, robe i tako, s čim god im možemo pomoći. Tako, eto. Uglavnom, eto, da budemo na okupu svi, da, se, da, da jedni drugima pomognemo najviše. E, recite koliko članova broji vaša udruga i tko se sudjeluje u stvari u radu vaše udruge? Naša udruga broji oko 250 članova, što aktivnih, što invalida, što podupručih članova. Imate naravno i volontera, je li tako? Svi smo volonteri. Da, naravno, ni, znači vi niste uopće plaćeni za rad, jel tako? Vlastitim rukama, znači sve o vama. Da, tako i e, samo financiramo se iz svojih e, članarina. Znači, dobro bi vam došli volonteri, jel tako? Da, da, dobro bi došli volonteri, da. I apel da se nekoga zapravo zaposli, jel tako? Jako bi lijepo bilo da možemo jednog administratora zaposliti koji bi nam oko papira radio i oko prijema ljudi i tako, naplaćivanja članarina, da može svaki dan vrata naše udruge biti otvorena za naše članove. E, od kada udruga postoji u ovom obliku u kojem je ona danas? Naša udruga postoje 53 godine od 65, 1965. godine. Znači to je već dugo, je tako, isti oblik? U redu. E, osim toga, ovako, s kojim se vi problemima suočivate najčešće u radu? Pa eto tako, nerazumijevanje zajednice, kažem, financijska sredstva jako, jako mala imamo, e, teško, teško možemo nekoga zaposliti, teško možemo nešto dobiti preko projekata, Šta, šta još? A recite, mm, ovako, gdje mislite da još ima puno prostora? E, vidim već po vašem govoru da, da se nešto ipak poboljša, da uvjeti budu bolji, recimo od strane institucija ili nešto. Pa eto tako kad bi mogli na tim projektima da nam više prođu projekti, kad napravimo neki projekti tako da nas ne odbijaju, da, da ipak dobijemo neka sredstva koja bi mi eto uložili opet u naše članove, pomoći našim članovima i eto da, ili i da zaposlimo bar jednu osobu da uspijemo zaposliti ovdje za stalno. Znači voljeli biste da projekti ipak bolje prolaze, da da nam projekti bolje prolaze, da, da eto ipak dobijemo neka sredstva za rad udruga. I da neko prepozna korisno zapravo tih, tih projekata, jel tako? Recite mi, Recite mi tko vam se može obratiti zapravo za pomoć u vašu udrugu? Svi, svih profila invalida, djece, odraslih, starih ljudi, bilo tko može doći kod nas moli, po savjet, pomoć, bilo kakvu, čisto druženja, da nekome budemo prijatelji, eto. Brojne su udruge i institucije s kojima surađujete, pa recite mi nešto o tome, evo, u kakvim suradnjama je riječ, s kojim udrugama i institucijama vi surađujete? Pa surađujemo sa svim udrugama na području grada, a i u, u Republici Hrvatskoj sa ostalim udrugama po drugim gradovima. S kim još surađujemo? Udruga invalidera. Udruga invalidera, a i sa, i, sa civilnim. Invalida. Da. I u, ovim drugim udrugama invalida i invalida rada. E, recite na koji način e, se udruga financira iz kojih sredstava? Samo čisto iz članarina ili tako ako nam neki projekt prođe, prihvate nam neki projekt koji smo napravili pa dobijemo. Nema drugih financijskih sredstava nemamo. Znači, punom smislu riječi neprofitna udruga. Totalno neprofitna. Mi smo baš registrirani kao neprofitna organizacija. I, I nikakvu pomoć ne dobivate, da vam malo ipak... Ne, nikakvu pomoć ne dobivate. Recite mi, tko može biti član udruge i koje su razlike među e, članovima u vašoj udruzi? Po našem statutu, kod nas član može biti e, bilo koji invalid. Znači, e, bez obzira bio invalid rada, bio invalid rata, dijete, bolest, bilo koja invalidnost po našem statutu. Recite koje, znači koje su razlike što se tiče neke pomoći ili koje te osobe dobivaju? Nikakve razlike, svi jednako dobivaju pomoć kod nas. Znači ne, oni se, znači bez obzira na invalidnost ne vode se na isto jednako. Da, da, isto, isto. Recite kako inače obilježavate dan invalida rada? Pa obilježimo tako da mjenkom, obično ovdje nekim ovaj, dan invalida rada, posjetom našim, našim, našim članovima udruge invalidima e, sa slabim materijalnim ovim stanjem, pa odemo kod njih, e, odnesemo im pakete poklon pakete, tako i za Božić i za Uskrs im odnesemo. Evo recite ove prostorije u kojima se nalazimo, recite nešto više o njima pa to su prostoje e, mjesnog odbora 30. svibnja, nama, su to, nama e, je mjesni odbor ustupio ove prostorije, to je nekada bila knjižnica, ustupili su nam ove prostorije na korištenje bez najma, jer isto tako nemamo s čim platiti najam, tako da su nam oni ustupili to na korištenje, na trajno. Evo vidim, e, imate puno... Godinu dana. Na godinu dana. E, recite, vidim puno zahvalnica, pehara, pokala, možete reći evo, u kojim se to događanjima radilo i od, odakle sve te nagrade? Pa to su obično e, sportske igre invalida uh, Hrvatske, nismo išli međunarodno, obično su to Hrvatske bile, ovaj, uh, pikado, kartanje, bočanje, karike na marike ono što čim se invalidi mogu baviti. Drugim stvarima se oni ne mogu baviti. Evo recite mi, e, što biste preporučili osobama koje su nedavno imale ozljedu na radu? E, koji bi oni potez prvi trebali povući? Evo, imali razloga za strah, kako da ostvare svoja prava? Što biste im savjetovali? Pa ništa, da ne klonu duhom, da, da moraju krenuti dalje. Evo, mogu se nama tu udruzi za pomoć obratiti, mi ćemo ih uputiti koliko god treba, pomoć koliko god možemo, ali jednostavno da ne klonu duhom, da ima i drugih ljudi sa invaliditetom i da se mi držimo zajedno. E, recite na što vam se najčešće žale invalidi rada? Na čega se žale? neostvarivanje prava da svojih ne mogu dugotrajno ne mogu ostvariti svoja prava, dobiti uopće invaliditet. Danas je dobiti invaliditet opet jako teško, a i ostvariti neka svoja prava e, putem te invalidnosti isto jako teško. E, ima nešto da biste voljeli poručiti javnosti o ovome problemu? Postoje možda neke stigme, neko nerazumijevanje, nešto što biste htjeli reći nekome ko ne zna zapravo kako je to biti u ovoj situaciji? Ništa, poručila bi samo da široj okolini i bližoj e, da, da ne stigmatiziraju invalide ili jako su stigmatizirani da ne okreću glavu od njih, da pomognu invalidu kad im vide na ulici i da smo i mi invalidi samo obični ljudi sa svojim potrebama i osjećajima eto, da, da nas ne izdvajaju od drugih i da pomognu invalidu kad ga vide ako treba pomoć. U redu, hvala vam puno. <laughs> E, dobar dan, gospođo Šagodić. E, od kada ste vi član ove udruge i čime se evo još vi bavite u udruzi? Pa, član sam udruge od 93. godine i obnašam dužnost tajnice udruge. E, recite mi, kakav način ste pomoći dobili i da li je to u neka rehabilitacija ili druga vrsta pomoći? Mislite o udruzi? Da, da. Ne, u udruzi se ne dobiva takva vrsta pomoći. U udruzi se e, eventualno savjet neki može dobiti ako imamo nekoga ko zna ili možete ovaj e, korisno provesti svoje vrijeme s ljudima koji imaju slične interese, slične probleme kao i vi. Znači to je zapravo glavno u udruzi, jel tako? Jeste koje imaju li e, članovi neke obaveze? Naravno, imaju članovi obaveze, e, dežurstvo, kod nas je sve volonterski e, se radi, znači nikako nemamo zaposlenoga, niko ne ostvaruje nikakve prihode. I onda volonterski dolazimo ovdje, sve što se obavlja, sve se obavlja volonterski. Tako da su to obaveze članova dolaziti ovdje, održavati red u prostoriji, izvan prostorije, arhivu, sve administrativne poslove, pisanje projekata, organiziranje nekih aktivnosti, sve se to radi volonterski. E, recite koje su vaše aktivnosti izvan e, udruge, o čime se vi još bavite? Pa ja sam zaposlena, radim u jednoj osječkoj tvornici 8 sati, a ovdje samo volontiram. Što biste voljeli poručiti osobama vezano za rad udruge i vašem iskustvu u udruzi. ovo kakve su vaše iskustva? Da li biste preporučili nekome da dođe u udrugu? Pa naravno, naravno, tu su ljudi koji imaju slične interese, slične probleme, e, korisno se provede vrijeme svoje i ovaj e, može se svašta pozitivno čuti, vidjeti, e, uvijek netko zna neko gdje se može ostvariti neko pravo, gdje je nešto pozitivno, ovaj, naravno da je dobro dolaziti ovdje i družit se i, i u ostalom nekom drugom pomoći kome je pomoć potrebna. A što biste vi voljeli poručiti osobama koje nisu baš upoznate sa terminima e, invalida rada? To biste voljeli da zna društvo zapravo, da ne stvara neke stigme, neke nepoznanice koje biste voljeli da ipak objasnite nekome? Pa samo reći ljudima da imaju malo više strpljenja prema invalidima i prema starijim osobama. E, dosta nam se ljudi žale da e, e, ljudi ne prepoznaju invalide, starije, nemaju vremena, sve je brzo, brzo, život tako brzo ide, nemaju vremena sačekati da netko sam obavi svoju neku radnju u trgovini, u prijevozu javnom i tako i onda se zato ljudi izdvajaju, invalidi i starije osobe se zato izdvajaju, što društvo samo e, nije dovoljno osvješćeno e, i nema dovoljno e, vremena i strpljenja za takve osobe koje imaju potrebe neke. Na što vam se žale članovi udruge i koje probleme imaju u svom svakodnevnom životu? Pa evo, e, žale nam se e, članovi da e, ne prihvaćaju našu iskaznicu, znači ne puštaju ljude preko, ovaj, preko reda, to su invalidi, to su starije osobe koje, evo, članstvom u našoj udruzi imaju, ostvaraju to pravo da idu preko reda. A nažalost to im ovaj, ne omogućavaju u nekim bankama, ustanovama i tako. E, recite u kojim ste vi okupljanjima i događanjima evo, su, sudjelovali što se tiče svih nagrada koje vidim? Pa e, to su sve e, priznanja i nagrade sa druženja i nekih okupljanja, sportskih takmičenja, obilježavanja nekih obljetnica. Evo ja pikado recimo jako volim. Evo možete li mi reći još za kraj nešto više o vama udruzi, što biste još voljeli poručiti da vas nisam pitala? Pa evo ovaj, jedno od naših korisnih aktivnosti je i organiziranje ljetovanja svake godine. Ove godine ćemo pokušati organizirati, naravno sve ovisi o financijama, pokušat ćemo organizirati ovaj tjedan dana u Tuzli na Slanim jezerima. To je jako korisno za ovaj starije i za invalide kupanje u toj vodi. E sad zavisi sve od financija. U redu, hvala vam puno. E, recite mi nešto o vašim projektima i koje planove imate za budućnost što se tiče vaših projekata. E, u tijeku imamo dva e, projekta koja smo ovaj, nam otvorena. Znači, jedno djevojko koju bi zaposlili preko javnih radova, koja je isto također invalid i ne može nikako naći posao. I imamo projekat jedan koji je objavila banka za obnovu i razbitak to je zapošljavanje žena koje su starije od 50 godina i isto su invalidi. I to sad isto čekamo rezultate da vidimo, ovaj, to je jedan od najvažnijih naših aktivnosti da zaposlimo nekoga i da mu omogućimo plaću tih eh, par mjeseci koliko nam odobre. Pa recite još nešto o tim putovanjima evo, koje organizirate. Pa, pa ništa, isto idu naši članovi, znaju s nama ići oni koji nisu članovi naše udruge, da, da, da malo upotpunimo druž, društvo, eto ide se na more, svake godine se išlo na more, Ode, odemo na jednodnevne izlete do Kopačeva, do neki dan, nedavno smo u Đurđevcu bili na jednodnevnom izletu i tako, eto, to su, eto da, da ljudi ipak se osjete potrebni i korisni, da pa se druže jedni s drugima. Povodom emisije Pružena ruka za Internet Radio Srijem razgovarala sam sa gospođom Darijom Rimac, predsjednicom Udruge invalida rada e, u Osijeku. Razgovarala sam i sa korisnicom e, udruge koja također ima i svojih aktivnosti u udruzi, gospođom Zvijezdanom Šagodić. E, dobar dan, gospođo Rimac. Dobar dan. recite mi prvo nešto o vašoj udruzi, koji su zapravo zadaci vaše udruge? Zadaci naše udruge su um, uh, pomagati invalidima, članovima naše udruge, evo tako popodnevna druženja naših i prijepodnevna druženja naših članova, ponekad idemo na izlete, ali u najviše pomaganje jedni drugima invalidima. Imamo invalida koji su kod kuće, koji ne mogu dolaziti, pa njima kući idemo i financijski koliko možemo pomognemo uh, materijalno i ovaj, nosimo, ih, nosimo im ovaj, uh, robe i tako, s čim god možemo pomoći. Tako, eto. Uglavnom, eto, da budemo na okupu svi, da, se, da, da jedni drugima pomognemo najviše. E, recite koliko članova broji vaša udruga i tko se sudjeluje u stvari u radu vaše udruge? E, naša udruga broji oko 250 članova, što aktivnih, što invalida, što podupručih članova. Imate naravno i volontera, je li tako? Svi smo volonteri. Da, naravno, ni, znači vi niste uopće plaćeni za rad, jel tako? Vlastitim rukama, znači sve o vama. Da, tako i e, samo financiramo se iz svojih članarina. Znači dobro bi vam došli volonteri, jel tako? Da, da, dobro bi došli volonteri, da. I apel da se nekoga zapravo zaposli, jel tako? Jako bi lijepo bilo da možemo jednog administratora zaposliti koji bi nam oko papira radio i oko prijema ljudi i tako, naplaćivanja članarina, da može svaki dan vrata naše udruge biti otvorena za naše članove. E, od kada udruga postoji u ovom obliku u kojem je ona danas? Naša udruga postoji 53 godine od 65, 1965. godine. Znači to je već dugo, jel tako isti oblik u redu. E, osim toga, ovako, s kojim se vi problemima suočavate najčešće u radu? Pa eto tako, nerazumijevanje zajednice kažem financijska sredstva jako, jako mala, imamo e, teško, teško možemo nekoga zaposliti, e, teško možemo nešto dobiti preko projekata. Šta, šta još? A recite, ovako, gdje mislite da još ima puno prostora? E, vidim već po vašem govoru da, da se nešto ipak poboljša, da uvjeti budu bolji, recimo od strane institucija ili nešto. Pa eto tako kad bi mogli na tim projektima da nam više prođu projekti, kad napravimo neki projekti tako da nas ne odbijaju, da, da ipak dobijemo neka sredstva koja bi mi eto uložili opet u naše članove, pomoći našim članovima i eto da, ili ta, i da zaposlimo bar jednu osobu da uspijemo zaposliti ovdje za stalno. Znači voljeli biste da projekti ipak bolje prolaze, da da nam projekti bolje prolaze, da, da eto ipak dobijemo neka sredstva za rad I da neko prepozna korisno zapravo tih, tih projekata. Recite mi tko vam se može obratiti zapravo za pomoć u vašu udrugu? Svi, svih profila invalida, djece, odraslih, starih ljudi, bilo tko može doći kod nas moli, po savjet, pomoć, bilo kakvu, čisto druženja, da nekome budemo prijatelji, eto. Brojne su udruge i institucije s kojima surađujete, pa recite mi nešto o tome, evo, u kakvim suradnjama je riječ, s kojim udrugama, institucijama vi surađujete? Pa surađujemo sa svim udrugama na području grada, a i u, u Republici Hrvatskoj sa ostalim udrugama po drugim gradovima. S kim još surađujete? Udruga invalidera. Udruga invalidera, a i sa, ob, i, i sa civilnim. Da. I u, ovim drugim udrugama invalida i invalida rada. E, recite na koji način e, se udruga financira iz kojih sredstava? Samo čisto iz članarina ili tako ako nam neki projekt prođe, prihvate nam neki projekt koji smo napravili pa dobijemo. Nema, drugih financijskih sredstava nemamo. Znači u punom smislu riječi neprofitna udruga. Ne, totalno neprofitna. Mi smo baš registrirani kao neprofitna organizacija. I, I nikakvu pomoć ne dobivate, da vam malo ipak... Ne, nikakvu pomoć ne dobivate. Tko može biti član udruge i koje su razlike među e, članovima u vašoj udruzi? Po našem statutu kod nas član može biti e, bilo koji invalid, znači e, bez obzira bio invalid rada, bio invalid rata, dijete, bolest, bilo koja invalidnost po našem statutu. Recite koje, znači koje su razlike što se tiče neke pomoći ili koje te osobe dobivaju? Nikakve razlike, svi jednako dobivaju pomoć kod nas. Znači ne, oni se, znači bez obzira na invalidnost ne vode se na isto jednako? Da, da, isto, isto. Kako inače obilježavate dan invalida rada? Pa obilježimo tako da mjenkom, obično ovdje nekim ovaj, eh, dan invalida rada, posjetom našim, našim, eh, našim članovima udruge invalidima eh, sa slabim materijalnim ovim stanjem, pa odemo kod njih, odnesemo im pakete poklon pakete, tako i za Božić i za Uskrs. Evo recite ove prostorije u kojima se nalazimo, recite nešto više o njima pa to su prostorije e, mjesnog odbora 30. svibnja. Nama, su to, nama e, je mjesni odbor ustupio ove prostorije, to je nekada bila knjižnica, ustupili su nam ove prostorije na korištenje bez najma, jer isto tako nemamo s čim platiti najam, tako da su nam oni ustupili to na korištenje na trajno. Evo vidim, e, imate puno... Godinu dana. Na godinu dana. E, recite, vidim puno zahvalnica, pehara, pokala, možete reći evo, u kojim se to događanjima radilo i od, odakle sve te nagrade? Pa to su obično e, sportske igre invalida uh, Hrvatske, nismo išli međunarodno, obično su to Hrvatske bile, ovaj, uh, pikado, kartanje, bočanje, karike na marike, ono što čim se invalidi mogu baviti. Drugim stvarima se oni ne mogu baviti. E, što biste preporučili osobama koje su nedavno imale ozljedu na radu? E, koji bi oni potez prvi trebali povući? Evo, imali razloga za strah? Kako da ostvare svoja prava? Što biste im savjetovali? Pa ništa, da ne klonu duhom, da, da moraju krenuti dalje. Evo, mogu se nama tu udruzi za pomoć obratiti, mi ćemo ih uputiti koliko god treba, pomoć koliko god možemo, ali jednostavno da ne klonu duhom, da ima i drugih ljudi sa invaliditetom i da se mi držimo zajedno. E, recite na što vam se najčešće žale invalidi rada? Na čega se žale? neostvarivanje prava da svojih ne mogu dugotrajno ne mogu ostvariti svoja prava, dobiti uopće invaliditet. Danas je dobiti invaliditet opet jako teško, a i ostvariti neka svoja prava e, putem te invalidnosti isto jako teško. E, ima li nešto da biste voljeli poručiti javnosti o ovome problemu? Postoje možda neke stigme, neko nerazumijevanje, nešto što biste htjeli reći nekome ko ne zna zapravo kako je to biti u ovoj situaciji? Ništa, poručila bi samo da široj okolini i bližoj e, da, da ne stigmatiziraju invalide jer jako su još stigmatizirani da im ne okreću glavu od njih, da pomognu invalidu kad im vide na ulici i da smo i mi invalidi samo obični ljudi sa svojim potrebama i osjećajima i eto, da, nas ne izdvajaju od drugih i da pomognu invalidu kad ga vide ako treba pomoći. U redu, hvala vam puno. <laughs> E, dobar dan, gospođo Šagodić. E, od kada ste vi član ove udruge i čime se evo još vi bavite u udruzi? Pa, član sam udruge od 1993. godine i obnašam dužnost tajnice udruge. E, recite mi, kakav način ste pomoći dobili i da li je to u neka rehabilitacija ili druga vrsta pomoći? Mislite o udruzi? Da, da. Ne, u udruzi se ne dobiva takva vrsta pomoći. U udruzi se e, eventualno savjet neki može dobiti ako imamo nekoga ko zna ili možete ovaj e, korisno provesti svoje vrijeme s ljudima koji imaju slične interese, slične probleme kao i vi. Znači to je zapravo glavna u udruzi, jel tako? Jeste koje imaju li e, članovi neke obaveze? Naravno, imaju članovi obaveze. E, dežurstvo kod nas je sve volonterski e, se radi, znači nikako nemamo zaposlenoga, niko ne ostvaruje nikakve prihode. I onda volonterski dolazimo ovdje, sve što se obavlja, sve se obavlja volonterski. Tako da su to obaveze članova dolaziti ovdje, održavati red u prostoriji, izvan prostorije, arhivu, sve administrativne poslove, pisanje projekata, organiziranje nekih aktivnosti, sve se to radi volonterski. E, recite koje su vaše aktivnosti izvan e, udruge, o čime se vi još bavite? Pa ja sam zaposlena, radim u jednoj osječkoj tvornici 8 sati, a ovdje samo volontiram. Što biste voljeli poručiti o osobama vezano za rad udruge i vašem iskustvu u udruzi. Ovo, kakve su vaše iskustva? Da li biste preporučili nekome da dođe u udrugu? Pa naravno, naravno, tu su ljudi koji imaju slične interese, slične probleme, e, korisno se provede vrijeme svoje i ovaj e, može se svašta pozitivno čuti, vidjeti, e, uvijek netko zna neko gdje se može ostvariti neko pravo, gdje je nešto pozitivno, ovaj, naravno da je dobro dolaziti ovdje i družit se i, i u ostalom nekom drugom pomoći kome je pomoć potrebna. A što biste vi voljeli poručiti osobama koje nisu baš upoznate sa terminima e, invalida rada? Što biste voljeli da zna društvo zapravo, da ne stvara neke stigme, neke nepoznanice koje biste voljeli da ipak objasnite nekome? Pa samo reći ljudima da imaju malo više strpljenja prema invalidima i prema starijim osobama. E, dosta nam se ljudi žale da e, e, ljudi ne prepoznaju invalide, starije, nemaju vremena, sve je brzo, brzo, život tako brzo ide, nemaju vremena sačekati da netko sam obavi svoju neku radnju u trgovini, u prijevozu javnom i tako i onda se zato ljudi izdvajaju, invalidi i starije osobe se zato izdvajaju, što društvo samo nije dovoljno osvješćeno E, i nema dovoljno e, vremena i strpljenja za takve osobe koje imaju potrebe neke. Na što vam se žale članovi udruge i koje probleme imaju u svom svakodnevnom životu? Pa evo, žale nam se e, članovi da ne prihvaćaju našu iskaznicu, znači ne puštaju ljude preko, ovaj, preko reda, to su invalidi, to su starije osobe koje, evo, članstvom u našoj udruzi imaju, ostvaraju to pravo da idu preko reda. A Nažalost, to im ovaj, ne omogućavaju u nekim e, bankama, ustanovama i tako. E, recite u kojem ste vi okupljanjima i događanjima evo, su sudjelovali što se tiče svih nagrada koje vidim? Pa e, to su sve e, priznanja i nagrade sa druženja i nekih okupljanja, sportskih takmičenja, obilježavanja nekih obljetnica. E, evo ja Pikado recimo jako volim. Evo možete li mi reći još za kraj nešto više o vama udruzi, što biste još voljeli poručiti da vas nisam pitala? Pa evo, ovaj, jedno od naših korisnih aktivnosti je i organiziranje ljetovanja svake godine. Ove godine ćemo pokušati organizirati, naravno sve ovisi o financijama, pokušat ćemo organizirati ovaj tjedan dana u Tuzli na Slanim jezerima. To je jako korisno za ovaj starije i za invalide kupanje u toj vodi. E sad zavisi sve od financija. U redu, hvala vam puno. E, recite mi nešto o vašim projektima i koje planove imate za budućnost što se tiče vaših projekata. E, u tijeku imamo dva e, projekta koja smo ovaj, nam otvorena. Znači, jednu djevojko koju bi zaposlili preko javnih radova, Ovo je isto također invalid i ne može nikako naći posao. I imamo projekat jedan koji je objavila Banka za obnovu i razbitak to je zapošljavanje žena koje su starije od 50 godina i isto su invalidi. I to sad isto čekamo rezultate da vidimo, ovaj, to je jedan od najvažnijih naših aktivnosti da zaposlimo nekoga i da mu omogućimo plaću tih eh, par mjeseci koliko nam odobre. Pa recite još nešto o tim putovanjima evo, koje organizirate. Pa, pa ništa, isto idu naši članovi, znaju s nama ići oni koji nisu članovi naše udruge, da, da, da malo upotpunimo druž, društvo. Eto, ide se na more, svake godine se išlo na more, Ode, odemo na jednodnevne izlete do Kopačeva, do neki dan, nedavno smo u Đurđevcu bili na jednodnevnom izletu i tako. Eto, su, eto da, da ljudi ipak se osjete potrebni i korisni. Pa se druže jedni s drugima. E, za emisiju Pružena ruka e, razgovaram sa gospođom e, Lidijom Toter i ću evo par pitanja da kaže nešto o svome iskustvu. Pozdrav gospođo Lidija, pozdrav slušateljima. Pozdrav. E, udruga invalida rada Osijeka e, sukladno nazivu uglavnom okuplja osobe e, sa tjelesnim i radnom nesposobnošću, ali njezinu radu sudjeluju i podupirači i članovi, pa i osobe s urođenim invaliditetom. Vi ste gospođo Toter jedna od njih. Koliko dugo ste uključeni u rad ove udruge i zašto baš ove udruge? Pa ja sam u udruzi već e, aktivna šest godina, a član sam od 2006. godine. Znači, pa u odrugu sam se upisala zato što imam rijetku bolest, a inače udruge primaju određenu vrstu bolesti, ove, ova udruga prima sve. Znači, tako da, bez obzira na invalidnosti i sve ostalo. Znači, prima se? Sve, sve članove, sve osobe s invaliditetom i bolestima primamo udrugu, tako da sam i ja ovdje završila znači bez ikakve razlike. E, možete li nam iz svoje perspektive približiti aktivnosti udruge invalida rada, e, pa će, po, po čemu se razlikuje od ostalih? Evo, kakav je profil članova, e, što vas osobno ispunjava u sadržajima i aktivnostima udruge? Pa evo, osim po svojoj otvorenosti i želji da svima pomogne, udruga je posebna i po tom što pruža konkretnu pomoć članovima, e, znači bez obzira na znači, bolesti, pomažem da ostvare svoja prava i imamo druženja, radionice, pakete dijelimo za Božić, za Uskrs, tako konkretne znači, pomoći u kući, kad nam prođu projekti, svašta nešto. Trudimo se što više konkretno pomoći članovima. Evo vidim pehari, <laughs> nagrade, priznanja. Recite, u čemu ste vi sudjelovali? E, pa u svemu. Ja inače vodim radionice i se tako sudjelujem u tim sportskim natjecanjima i tako. I kakva su iskustva, kakvi su komentari članova? Pa dobro, svi smo zadovoljni, eto, sretni, zabavljamo se, veselimo, eto. Mhm. E, s obzirom na vaš invaliditet, sigurno ste dobro upućeni u ukupnu problematiku populacije sa tjelesnim i mentalnim ograničenjima. Kako je život, e, život jedne osobe s invaliditetom u Hrvatskoj, recimo u Osijeku, koliko smo kao društvo u, tom kontekstu napredovali u posljednje desetljeću recimo ovako kao problemi kao skrb o djeci, starijima, fizičke barijere, mobilnost, školovanje i ostalo? Pa vidi se pomaci, ali uvijek, uvijek može bolje. Uvijek naravno može bolje. E, svakoj osobi, pa tako i pripadnicima populacije sa zdravstvenim ograničenjima, važno je vlastito ispunjenje kroz rad. E, ne samo zbog materijalnih, nego i zbog psiholoških razloga, s obzirom kako su već dugo e, ekonomske prilike takve da je zapošljavanje tek misa, oni pojam Nezapošljivost osoba s invaliditetom poseban je problem, a kakva su vaša iskustva? E, pa da, danas je teško zaposliti zdravima, a ne bolesnima, ali evo, na sreću ima puno tih europskih projekata, država isto pomaže kroz razne subvencije osobama s invaliditetom, postoje javni radovi, tako da nam je to velika pomoć. Ja evo konkretno se sad radim preko javnih radova, tako da vidi se pomak i super, lakše se zaposliti, treba biti uporan i može se. Znači upornost, upornost. Kao vidite sad ovi e, naši zdravi slušatelji, oni sad mogu e, prepoznati nažalost i mladi ljudi prije nego što krenu tražiti posao, mogu i oni očekivati poteškoće, nemoguće. Sad zamislite kako tek nekoj osobi sa invaliditetom. li tako? Baš tako, da. Samo uporan treba biti vići. E, što kažu hrvatski zakoni? Kakva je zdravstvena skrb? U kojoj mjeri je javnost senzibilizirana za vaše potrebe uopće? Eh, s obzirom da smo u recesiji, pa tako, ukinuta se nam neka prava i povlastice i tako, ali nadamo se da će se to uskoro vratiti. I da će to biti bolje nešto novo možda i Da, kako smo čuli, u stvari udruga se sama financira. Da, da, udruga se sama financira, nemamo stalnog djelatnika, nego eto, preko zavoda, preko javnih radova dobivamo djelatnike na kraće vrijeme i tako. A novac kad dobijemo neki projekt, onda dobijemo novac od grada, kad nam odobri projekt, to je to. Znači sve se iskoristi, nema ušteda, nema nikakve sigurnosti sa strane, sve se iskoristi i trebalo bi još više, jel tako? E, tako je, tako je, da udruga se sama snalazi i tu s pomoć grada ponekad i tako. Kako znamo, eto tako <laughs> radimo. E, možemo li kao društvo biti aktivniji? Moraju li mediji biti angažirani više u pružanju potpore osobama s invaliditetom? pa svaka potpora dobro dođe, znači i zdravima, pogotovo nama, tako da, da, ja, trebalo bi više možda, ali mislim da bi trebalo više možda pozitivnih primjera pokazivati osoba s invaliditetom i tako nije sve crno, znači ima i možda dosta osoba s invaliditetom koji znači, žive zdravo, mislim, žive jel, aktivno i dobri su članovi društva, mislim, mogu puno pridonijeti zajednici i tako. Ako nemamo pozitivan stav, onda ni ne možemo naprijed. Tako je, tako je. Samo gurat naprijed, borit se, tražit posao, doći će, jel tako? Tako je, biti uporan i eto, može se sve kad se hoće. Stalno spominjemo termin društvene uključenosti. Se vi osjećate mm, tu društvenu uključenost, to jest, da, kako bi nam mogla izgledati? Pa ja, ja se osjećam jako društveno uključeno, tako da stvarno. Znači osjeća se. Da, da, <laughs> potpuno se. Kako biste vi vodili da to još izgleda, što biste tu mijenjali? A mislim da je to prvenstveno ovisi o osobama, o ljudima. I osobi s invaliditetom i njezinom stavu, a i drugima. Ne treba se zatvarati i ne treba to što imaš neki problem, ne znam. Zato se zatvarati u kuću ili nešto. Treba, treba se družiti, treba izlaziti, treba, treba. Jel? A najgore što se može učiniti, je zatvoriti se u kuću. Ta, tako je, tako je. To je najgore. Postoje li, znači evo sad ste rekli da i postoje neki dobri primjeri, jel tako, aktivnosti pojedinih udruga u smislu apliciranja kvalitetnih projekata koji rezultiraju neposrednim zapošljavanjem osoba s invaliditetom. E, pa imate li vi nekih još ideja i planova u vezi s time? Postoje li primjer neke još pozitivne interakcije između sličnih udruga, s kime vi ovako surađujete, kakve priče imate? Pa evo, udruga jako puno radi na suradnji s drugim udrugama i sa savezima, imamo jako dobre odnose, a što se tiče same udruge, pa puno planiramo zapošljavati još više osoba s invaliditetom. Evo kažem, ja sam već radila nekoliko puta u udruzi, radim i sad, e, zato puno pišemo projekte što više da nas se zaposli. Plan nam je otvoriti, e, znači, e, radionice, odnosno dnevni boravak za naše članove i što više još osoba zaposliti preko projekata da se može konkretna njega, znači pomoć u kući najbolesnijima pružiti i tako. A ima puno planova sad, vidjet ćemo. Polako. Pa recite malo nešto više o toj pomoći u kući. Pa to je konkretno, znači njega zaposlimo njegovateljice i onda onim najbolesnijim članovima koji su nepokretni ili teško pokretni idu, znači pomognemo im u kući šta im treba, idu u ljekarnu, trgovinu, operu, suđe, skuhaju, pospreme, šta god treba. Znači, kako naši slušatelji to mogu zatražiti ili možda postati čak pomoć? A, to, je, to je baš za naše članove i to one najteže, znači, jel, nažalost nemamo puno djelatnika, trenutno kroz projekte, jel, što više imamo, više možemo obuhvatiti. Tako da, eto, trudimo se što više zaposliti, tako se što više može bolesnika obuhvatiti i tako. Gdje se osoba, evo, ako slušatelji možda su zainteresirani, može obratiti da se to pokrene? Pa može se javiti naše udruzi, znači kao da se učlani. I vi ćete ih dalje Tako, tako, njihova prava i potrebe i sve. Recite mi nešto više o tim pravima, evo poznate naše slušatelje, jer nažalost u današnje vrijeme teško je pohvatati sve to i promjene. Pa, znači, to se prvenstveno ide po, po postotku invalidnosti, znači od 50% pa nadalje se većinom ima pravo, znači neki telefon, fiksni recimo televizor, popus 70% i tako, ovisi o postotku invalidnosti. Da prijevoz? gradski prijevoz, nažalost, nemamo trenutno, to su nam ukinuli, ne, nemamo nikakve subvencije, ništa. E, načini rehabilitacije, recimo toplice i to? O, pa, to ide preko doktora, to, to se ima pravo, to dobi. To je... Znači liječnik opće... Tako, liječnik opće prakse to, to daje. Da. E, premda se vi evo suočavate sa drugačijim e, oblikom invaliditeta, u udruzi ste u kontaktu sa invalidima rada. U čemu su se zrcale razlike između vaših i njihovih potreba i primjedbi? Pa iskreno nema razlika, jedino što su oni većinom kao invalidi rada većinom stariji ljudi od nas, tako da to je jedina razlika, a drugo sve isto, potrebe, problemi, sve isto. Recite ovako što se tiče udruge, vidim da je 21. ožujak, jel tako? Koje su vam inače događanje planove za taj datum? Pa većinom ih obilježimo, znači nekad znamo imati sajmove, izađemo van na ulice da nas ljudi vide našu udrugu ili sve, e, ili nekad napravimo dane otvorenih vrata da ljudi dođu kod nas u naše prostorije, e, nekad sportska natjecanja, ovisi kako kad nekad sve imamo, ovisi o financijskim uvjetima, znači i svemu. Tako, bude program. Osim tog datuma imate li još neke važnije datume kao dan udruge? Pa imamo, znači to, to nam je kao i dan udruge, a slavimo većinom 35. E, dan gradske četvrti, e, drugi 12. isto dan grada Osijeka, isto je, mislim da je Međunarodni dan invalida i tako bude još par, recimo datuma koje obilježimo godišnje, e, nama bitnih datuma. Koji su vam planovi u iduće dvije godine? Na koje aktivnosti planirate? Što, što planirate dalje zapravo za udrugu? Kako je održati? Pa plan nam je pokušati zaposliti što više znači, e, osoba s invaliditetom nezaposlenih e, na što duži rok, tako da što više i članova našu konkretnu pomoć može dobiti što veću u kući je tako. Veća prava. Tako je i veća prava i eto. Smatrate li da će udruga imati snagu opstati? Pa vjerujem da hoće. hoće. Naša udruga traje već 51 godinu imamo tako da... Koje su vaše osobne ambicije pa što duže <laughs> ovdje radite. Eto. se zato da što duže mogu ovdje ostati. Vi ste zadovoljni naravno ovim mjestom tu? jesam, jako sam zadovoljna, samo da barem se može duže raditi, na neki duži rok, ali trenutno imam šest mjeseci ugovor, tako da. Da, nažalost, to bude tako, tri mi pa, šest. Da. Danas je čovjek sretan ako radi dvije godine. Pa, budu produžeci nekad i tako, ali onda opet moramo ponovo prisjeti projekt i tako. Ali dobro, šta god da se dobije, važno da se radi, to je najvažnije. Naravno. Evo da pitam još i vas, naravno, biste vi voljeli nešto reći o razlici koja buni nekada slušatelje e, invalid rada i invalid na radu? Ima li tu neke razlike što se vas tiče? Pa mislim da nisam <laughs> dovoljno upućena. Ne, ne znam. Invalid rada je onaj koji strada na radu, a sad... Znači fizički, a ovo to bi možda bila neka fizička, e, psihička komponenta? Pa vjerojatno da, da. Mm. Pa recite mi ovako vašu priču, vašu obitelj, kakva je bila situacija, što biste nam voljeli ovako poručiti o sebi, kako je to izgledalo sve? Pa ja sam eto rođena sa jednom vrlo rijetkom bolesti, Marfanovim sindromom i to u biti nismo ni znali da imam, nego kad sam počela naglo rast u pubertetu onda se vidjelo da imam slabije zglobove. I nisam smjela igrati tjelesne, na tijela sam, eto sam tjerala nisam imala profesori razumijevanja za mene i onda sam povrijedila nogu i eto, ostala mi posljedica od toga. To je biti, eto to. Znači, saznali su prekasno? Pa biti se saznalo prije, ja nisam smjela igrati tjelesni, ali kažem, eto, on je inzistirao kao trebam ja jačat mišiće, poslije sam slabija, bla, bla. I To su bila neka druga vremena? Da, neka <laughs> druga vremena. Da, ima nas dosta takvo iskustvo. E, nažalost, da, da. Kažem, Razgovarala sam e, sa vašim kolegicama o putovanjima koje organizirate u Tuzlu recimo, prijevozi problema. Možete li vi reći nešto o tim vašim putovanjima koje organizirate? Pa članovi naši isto jako vole tako ići na razna putovanja, izlete, more i svašta nešto, tako da smo se ove godine za Tuzlu odlučili, pa eto, sretni su i zadovoljni. Lani smo bili na dva dana za vikend i bili su oduševljeni, stvarno jako lijepo. Ima li možda još ovu godinu ili iduću neki, neko planirano putovanje? Pa za sad ne, za sad ne koliko ja znam. Ma vidit ćemo, oni to dosta brzo organiziraju, znači sad se sjeta, e sad bi mogli neko dići i onda oni to par tjedana <laughs> organiziraju. A jesu li korisnici izrazili možda neku želju da bi negdje voljeli ići? E, pa to vam uvijek je puno ljudi, onda puno želja ima, tako da ti... <laughs> Treba ih uskladiti. <laughs> tako je, baš tako. E, evo što, vidim, što se tiče ovih događanja, bavili, bili ste na Fišijadi, na Pikadu. Na Beli, svašta nešta, svašta rade većinom stari članovi sva, u svačem se natiču. Jel sam u korisnike kartaju? Da, da, <laughs> to je redovito druženje njihovo i vole. Zomi i žene isto imat radionice, oni se kartaju, tako. Nekad šah i ovisi kad im se šta da. šak se podrazumijeva? Mm, pa, da. <laughs> više, više vole kartat, ali bude i šah, bude svašta. Znači da vas za kraj, evo gospođo e, Tote, pozdravim, e, pozdravim naše slušatelje. Ovo je bila emisija Pružena ruka e, za Internet radio Srijem. Razgovarala je Sanja Benić. Hvala puno i pozdrav svima. Za emisiju Pružena ruka Sanja Benić iz udruge Invalida rada. Montaža Robert Pavelić.